egunon! Guazen, siberorat eta bereala eganen dauzigu, ahoan bilori gabe, goizflash eskandalizatua da. Goizflash harritua da, goizflash sifritua da. Entzun duzu berria, aurtengo basuan, siberotar ikasle batzuek, siberotar dantzak aurkeztuko dituzte opzione gisa pundu gehiagoren biltzeko, baina nora goaz! aski da antresantasun maite degitea basoaren ukaiteko, zer bilakatuko dira diploma ederunen balio eta seriostasunak. Beraz, zer gatik ez, asian asi, etxaminako gaiguziek siberotartu. Zer gatik ez, filosofia azterketa, pastoala moduan pasatu eman dezaun. Eh, zer gatik ez? Una, funtsian, zer eman lezaken. Lehenik erakaslea. Iker den errelatibismoa, godalet dantzen aldetik filosofoen asboa. Eta ikasleak agapostu, Errelatibismoaren erran naia edo funtsa Platon gure erre jentak definitu zien untsa Dio entre xanten balioa ez duzula beti bera Erlatibisatu behar da godaleten arabera Sokrat zamaltzainak aldiz, dioturkoen usmoralak erlatibizatu zoin ez diela behar pastoralak. Ara, zergatik ez basoko etxabina pastola moduan. Artetik erteko aitortuko dugu biziki bilduma zehatze eta sakona egin ikasleunek emana izan zakon gaiaz eta zinez basoa mesitea du. Bon, Eta zergatik ez, berdin, matematika azterketa, maskarada moduan. Eh? Zergatik ez, una zer eman lezaken. Aztertzailea lehenik. Una matematikan duzun ariketa, Iru txirulaka kotx lauen zatiketa Lege esponantzialan oinarritu eta Probabilitatean zoinda aldaketa Eta ikasleak errapostu Eta ikasleak errapostu Iru txirula kakotx lauen zatiketa, iru kantiniersa gehi bederatzu manes, berdin lau espartin pareren dantzitatean oinarritu berduzu, gatu zainen ge funtzio erabiliz, pitzu kakotxisa kenbi buhame probabilitateik abiatuz. Ara, ikasle hau ere matematikalari trebia ados, baina nagian, nagian, ez gira sekulan oktaratuko. Sibrotar dantza onartuak balima dira basoako opzioetan, goiz flashek beriak proposatuko ditu elduden urtian, kanikak eta flesetak.